ایمان می آرند و نماز خود را به تمام و کمال برپا می دارند و از آنچه برایشان روزی به این خرج می کنند. آنچه به تو نازل گردانیده شده و به آنچه پیش از تو نازل گردانیده شده ایمان می آرند و به آخرت یقین دارند آنها از جانب پروردگارشان بر هدایتند و ایشان همینها اند رستگار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بدون شک کسانی که کافر شدند به ایشان یک سانه خواه ایشان را اختار بدهی یا ندهی ایشان ایمان نمی پاهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده و برای آنان عذاب بزرگی است از جمله مردمان کسانی اند که میگویند به خداوند و به روز آخرت ایمان آورده ایم و ایشان در حقیقت ایمان ندارند ایشان چنین میپندارند که خدا و مؤمنان را فریب میدهند ولی در باقی بیماریشان را افزوده است و برای ایشان عذاب دردناکی به سبب آنکه دروغ میگفتند وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون به هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند به تحقیق که ما اصلاح کنندگانیم آگاه باشید اینها همان مبتدانند ولی نمیفهمند ایشان گفته شود همانند سایر مردم ایمان بیاورید میگویند آیا همچون سفیهان ایمان بیاوریم بدانید اینها همان سفیهانند ولی نمیدانند ملاقات میکنند میگویند ما ایمان آمده ایم ولی هنگامی که با شیطانهای خود تنها شوند میگویند ما اصلا با شما هستیم ما سر مسلمانان را تمسخر میکنیم الله خداوند به ایشان جزای استهزایشان را میدهد و ایشان را در سرکشیشان مهلت میدهد تا سرگردان بمانند اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت خریدند پس تجارتشان سودی نکرد و ایشان ره نیستند مراد ایشان مانند کسی که آتش افروب و چون آن آتش اطراف او را روشن کرد خداوند روشنی ایشان را میبرد و آنها را در تاریکی مطلق میگذارد که چیزی را نبینند آنها کر گنگ و کورند بنابران ایشان برا نمی کردند او من السماء فساد آنها همانند ابر مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی ها رعد و برق باشد آنها انگشتان خود را از ترس مرگ و گوشهای خود می نهند تا آواز سایقه را نشنوند و خداوند همواره در کافران احاطه دارد یا البرق یخطف نزدیک که برق چشمانشان را برباید هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه میروند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیره شود ایستاده می شوند و اگر خداوند میخواست بدون شک شنواگی ایشان را از بین بارد حقا که خداوند بر همه چیز تواناست یا ایوه ای مردم اول خیش را بپرستید آنکه شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شوید الذي جعل لكم که برای شما روی زمین را به و آسمان را همچون سختی ساخت و آب را از آسمان فرود آورد و وسیله آن میوهها را برای روزی شما برآورد پس در حالی که حقیقت را میدانید به خداوند همتایانی نیاورید که ما به بنده خود رو این در شک هستید و سوره مثل آن را بیاورید و اگر راست گید شاهدان خود را و غیر از خدا بخواهید را نکرده اید و هرگز کردن نمی توانید پس از آتش بترسید که هیزم آن مردمان و سنگها اند که برای کافران آماده شده و بسیر الذین آن آنها را بهشت است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد هر باری که از های آن روزی داده میشوند میگویند این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود و برایشان چیزهای همانند آورده می شود و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه و ایشان در آن جاودانند جز از این چندین نمی شود که مثلی بزند به هر گونه که باشد خواه این مثال تشهی باشد یا آن بالاتر پس آنهایی که ایمان می میدانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان اما کسانی که کافر شدند شکران کنان گوگند خداوند به این مثال چه چیز را اراده کرده است با این مثال بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را رهیاب می گرداند و با این مثال گمراه نمی کند مگر فاسقان را فرمان خداوند را بعد از استواری آن میشکنند و چیزی را که خداوند به پیوند و اقتصاد آن امر کرده قطع میکنند و در روی زمین فساد می کنند همینها اند زیانکاران کیف از خدا انکار میکنید در حالی که زنده نبودید پس او شما را زنده گردانید و باز شما را میمیراند و بار دیگر شما را زنده میگرداند و سپس به سوی او باز میگردید هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مجازات که برای شما هر آنچه را در زمین است بیافرید سپس قصد آسمان کرد و آنها را به حق آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست وإذ قال ربک للملائكة إني جاعل فی الارض خليفة دار که چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه ای را می آفرینم فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین خلیفه گردانی که در آن فساد می کند و خون می ریزد در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می نماییم خدا گفت حقا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید وعلم آدم الأسماء خداوند برای آدم اسمای اشیا را باز آن اشیا را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر شما گو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید آنها گفتند پاکی تو ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی براستی که تو و تنها تو دانا و حکیم قال خداوند گفت ای آدم فرشتگان را از نامهای اشیا آگاه کردم هنگامی که آدم نامهای آنها را گفت خداوند فرمود آیا من به شما نگفته بودم که تنها من با اسرار آسمانها و زمین آگاهم و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بعد بیاد آر چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس او از امر خداوند عقب آورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود قلنا يا آدم انت و زوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما منها و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت به برید و از نعمتهای فراوان آنجا هرچه که بخواهید بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد فأذلهما الشیطان عنها قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين سپس شیطان آنها را از آنجا لختاند و ایشان را از آنچه که در آن بودند بیرون کرد گفتیم رود آگید در حالی که بعض شما دشمن بعض دیگر خیش خواهید بود و برای شما تا مدتی بستمین جای سکونت و به سایر زندگی فراهم می باشد آدم من ربه كلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحيم سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و خداوند توبه او را پذیرا به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است قل نهبطوا منها جميعا فإن گفتیم همه شما از اینجا فرود دادید پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد کسانی که هدایت مرا پیروی کنند برایشان کافی نیست و نه هم ایشان اندوهگین میشوند والذين كفروا وكذبوا کسانی که کافر شده اند و آجات ما را تکذیب کرده اند ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جاودانه به سر می برند اسرائیل اذكروا نعمتی التي انعمت ای بنی اسرائیل به یاد آرید آن نعمتهایی را که بر شما ارتعون او و به پیمانی که به من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیارید در خواهد که این کتاب تصدیق کننده همان کتابی که با شما می باشد و شما نخستین انکار کنندگان آن نباشید و آجات ما را در برابر بهای ناچیز مفروشید و تنها از من بترسید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون حق را به باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نماز را به أدار و زکات را بپردازید و با رکو تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون آیا مردم را به نیکوکاری امر می کنید و خود را فراموش می دارید در حالی که کتاب را می خانید آیا نمی فهمید؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين و به شکل و نماز یاری بچوگی و این واقعا گران است مگر بر فروتنان الذين أن آنانی که باور دارند که با پروردگار خود ملاقی می شوند و یقینند ایشان به سوی او باز می کردند یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین ای بنی اسرائیل آن نعمتهایی را که من به شما ارزانی کردم یاد آرید و نیز به یاد آرید که من شما را بر همه جهانیان برتری دادم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها و از روزی بترسید که هیچ کس از هیچ کس دیگر اصاب را دفع نمی کند و نه برای آن شفاعت قبول می شود و نه از آن عبس پذیرفته می شود و نه هم به ایشان یاری داده می شود و من يسوءونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم باید آرید وقتی را که شما را از فرعونیان نجات دادید ایشان به شما عصبخواهی شدیدی میرساندند پسران شما را میکشتند و زنان شما را زنده میگذاشتند و برای شما آزمایش بزرگی بود از طرف پروردگار شما وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و به یاد آرید وقتی را که برایتان دریا را شگافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق کردیم در حالی که شما تماشا می کردید و یاد وقتی را که برای موسی چهل شب مقرر کردیم و شما در غیاب او گوساله را خدا گرفتید در حالی که شما ستمگار بودید بعد بعد از آن شما را عفو کردیم تا باشد که سپاس گذار شوید و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون و بیا دارید وقتی را که به موسی کتاب و فرقان یعنی جدا کننده ی حق از باطل را دادیم تا باشد که رهیاب گردید و اذ قال موسی قومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك و به وقتی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من به تحقیق که شما به خود ستم کردید به اینکه گوساله را به خدایی گرفتید پس به سوی آفریدگار خیش برگردید و خود را به قتل برسانید این کار برای شما در پیشگاه که پروردگارتان بهتر است سپس خداوند توبه شما را پذیرا حقا که او بسیار توبه پذیر و مهربان اذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون و بیاد دارید وقتی را که گفتید ای موسا تا خداوند را آشکارا نبینیم به تو هرگز ایمان نمی نمیآوریم پس شما را سایقه گرفت در حالی که می دیدید ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون سپس شما را بعد از مرگتان زنده کسانیدیم تا باشد که سپاس گذار شوید وظللنا عليكم الغمام وأن وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون و آب را بر شما صایبان ساختیم و بر شما من یعنی شیره مخصوص و لذیذ درختان با سلوا یعنی بودنه مرغان مخصوص شبیه کبوتر فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای ای که به شما روزی داده ایم بخورید به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم میکردند و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا و به یاد وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنی درآیید و بگویید خدایا گناهان ما را بیاموز تا خطاهای شما را بیامرزیم و نیکوکاران را پاداش جا دهیم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أما ستمقرن آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذابی را از آسمان فرو فرستادیم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين و به یاد آرید وقتی را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن دوازده چشمه جوشید هر دست جای آب خوردن خود را شناخت از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید وإذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعو لنا ربک، فدعو لنا ربك یخرج لنا عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون و بیاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز برای همیشه به یک نوع غذا صبر نمی پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما از چیزی بدهد که زمین می رویاند از سبزیجات آن ترو و بادرنگ آن سیر آن عدس آن و پیاز آن موسی گفت آیا چیز بهتر را به چیز پست تبدیل می کنید؟ به شهری فرود حقا که برای شما هر آنچه را خواسته باشید موجود است و برایشان مهر خاری و ناداری زده شد و به قهر خداوند باز گشتند این خاری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار میکردند و پیامبران را به ناحق کشتند این سببی بود که ایشان می میکردند و کار بودند ان الذين به تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و آن هر کسی که به بند و روز قیامت ایمان آورد و کار نیکو کند مزدشان به نزد پربرگارشان است نه برایشان ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند و به یاد آرید وقتی را که شما پیمان استوار گرفتیم و بر سر شما کوه تور را بلند کردیم گفتیم چیزی را که به شما داده ایم یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یاد آرید تا باشد که از خدا بترسید ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود بدون شک در جمله زیانکاران می بودید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين و حقا که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روز شنبه تجاوز کردند ایشان را گفتیم به شکل بوتینه دلیل شده در آگید لما بین یدیها و خلفها به این ترتیب آن واقعه را موجه عبرت برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پند برای آنانی که از خدا می ترسند و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمركم ان تذبحوا بقره قالوا و به یاد آرید وقتی را که موسی به قوم خود گفت حقا که خدا به شما امر می کند تا گاوی را ذبح کنید آنها گفتند ما را به مسخره میگیری گفت به خداوند پناه میبرم از این که از جمله جاهلان باشم قال گفتند از پروردگار خود بخواب و ما بیان کند که آن گاو چگونه است گفت خداوند میفرماید این گاوی است نفیر و نچبان بلکه میانه بین این دو پس آن چرا به آن معمور شده اید به جا آرید قالوا لنا گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چه رنگی دارد گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی زرد که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد لنا ما هي گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه گاو بر ما مبهم شده است اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا راه یا خواهیم شد قال انه یقول الحق وما كادوا يفعلون گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی که نه مهنت قلبه زمین و نه آبیاوی کشت را کشیده است سالم است و بیداغ و لکه گفتند اکنون سخن راست را آوردی سپس ایشان آن گاو را ذبح کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را ذبح نمایند اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون و به یاد دارید وقتی را که شخصی را کشتید با در مورد آن جنایت در بین خود به نساء افتادید اما خداوند آشکار کننده است آنچه را شما پنهان می کردید فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون پس گفتیم آن جسد را با پاره از آنگاه بزنید این چنین خداوند مرتکان را زنده می کند و به شما آجات خود را نشان می دهد تا باشد که شما درک کنید ثم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيقوم پس از آن باز دلهای شما سخت شد به درجه سنگ یا از آن هم سختتر بعضی از ها هستند که از آنها ها جاری می شود و بخی از ها هستند که شق می شوند و از آنها آب می براید و هم های اند که از خشم خداوند فرو می غلطند و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ای مسلمانان آیا توقع دارید که ایشان به آگین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آنکه حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات می کنند می گویند ایمان آوردیم اما وقتی که با یکدیگر در خلوت می بینند می گویند آیا به ایشان چیزی را می گویید که خداوند به شما آن را در تبرات روشن ساخته است تا بدین ترتیب به وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند آیا شما به نتیجه این کار پی نمیبرید اولا یعلمون ان الله ما آیا آنها نمیدانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار میدارند خداوند میداند و منهم و بخ ایشان مردم امی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمیدانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند فویل للذین كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند پس وای بر ایشان در برابر آنچه هایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می کنند وقالوا لن تمتنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون و گفتند به تحقیق که ما را آتش دوزخ جز چند روز محدود تماس نمی کند به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقص نمی کند این که درباره خداوند چیزی را گوگید که نمیدانید بلا من كتب سیئتا و احاطت به خطیئته فأولئك اصحاب النار هم فیها خالدون نخیر آنانی که گناهی را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است پس همین ها جند دوزخی ایشان در آنجا همیشه میمانند والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون و آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند همین جند بهشتی ایشان در آنجا جاودانه به سر میبرند و اذ اخذنا توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون با به یاد آورید وقتی را کس بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیز دیگر را نپرستید با پدر و مادر خیشاوندان یتیمان و بینوایان رفتار نیکو ورزید با مردم به نیکویی حرف زنید نماز را به تمام و کمال ادا نماکید زکات را بپردازید سپس همه شما جز اده کمی به اعراض از آن رو و وإذ اخذنا میتاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسکم و به یاد آورید وقتی را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزید و یکدیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بران گواه بودید ثم انتم هؤلاء تقتلون ربكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتبرون ببعض فما باز این شما هستید که یکدیگر خود را میکشید گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید کنید. و ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یکدیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر به شما میآیند فدیه ایشان را می میدهید در حالی که تبعید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان آورید، و از قسمت دیگری انکار میکنید پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیز دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل نمی باشد کسانی اند که زندگی این دنیا را به بدل آخرت خریدند بنابراین از عذابشان تخفیف داده نمی شود و نه هم ایشان کمک می شوند ولقد آتینا موسى الكتاب من بعده بالرسل فريق كذبتم وفريق تقتلون حقا که به موسی کتاب را دادیم و به تعقیب او پیامبران را فرستادیم به عیسی پسر مریم معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم آیا هرگاه رسول نزد شما با چیز آمد که مخالف هوای نفس شما بود در برابر او تکبر کردید بعضی را تکذیب نمودید و بعضی را میکشید وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون ایشان میگویند دلهای ما در غلاف است نخیر بلکه به سبب کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است پس تعداد اندک از ایشان ایمان میآورند ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين هنگامی که به ایشان از جانب خداوند کتابی آمد کتابی که تصدیق دهنده چیزی بود که در نزد ایشان می و از پیش آن را وسیله پیروزی خیش بر کافران پنداشتند پس وقتی که به ایشان چیزی آمد که آن را میشناختند و جد به آن اعتراف میکردند از آن انکار کردند پس لعنت خدا بر کافران است به انفسهم این بد از چیزی که به آن نفسهای خود را فروختند این که به آنچه خدا فرستاده است کافر شدند از روی حسادت بر این که خداوند به هر که از بندگان خود که بخواهد وحی نازل میگرداند پس خشمی بالای خشم دیگر آنها را فرو گره و برای کافران عذابی رسوا کننده است وإذا قيل لهم ایشان گفته شود و آنچه خداوند رو فرستاده است ایمان آرید میگویند ما به چیز ایمان میآوریم که برای ما فرو فرستاده شده است و ما برای آن را رد میکنند در حالی که همان چیز حق است و تصدیق کننده کتابی است که به ایشان آمده است بگو اگر واقعا ایمان دارید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را میکشتید ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون واقعا که موسا به شما معجزه را آورد ولی بعد از آن که وی به کوه تور رفت گوساله را به خدایی گرفتید و شما ستمگارید وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما و به دارید که شما پیمان استواری گرفتیم و کوک تور را بالای شما قرار دادیم و گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید گفتند ما شنیدیم و نافرمانی کردیم و محبت گساله به دلخواهشان آمیخته شد به سبب کفرشان بگو بعد از چیزی که شما را ایمان شما به آن امر می کند اگر مؤمن هستی قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بگو اگر سراوی آخرت نفس خداوند تنها از آن شماست نی برای کسی دیگر و اگر در این ادعای خود صادق هستید پس مرگ را آرزو کنید ولن یتمنو ابدا بما قدمت والله علیم بالظالمین اما ایشان به سبب آنچه دستهایشان از پیش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد و خداوند ستمگاران را خوب می شناسد ولتجدنهم احرص الناس على ایشان را واقعا به زندگی دنیا حریسترین مردم میابی و حریستر حتی از کسانی که شرک آوردهاند هر یک از ایشان آرزو دارد که ای کاش به وی عمر هزار سال داده شود ولی دادن چنین عمری هم او را از عذاب آتش دوزخ نجات دهندن نیست و خداوند به چیزهایی که آنها میکنند بیناست قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بگو هرم آنکه دشمن جبریل باشد پس به تحقیق هم اوست که وحی را به حکم خداوند به دل تو نازل گردانید در حالی که آن وحی تصدیق کننده کلامی که قبل از آمدن وحی به تو نازل شده بود و رهنما و بشارت دهنده است برای مؤمنان من كان لله هر که دشمن خداوند فرشتگان پیامبران خداوند جبرئیل و میکائیل باشد کافر است پس بیشک خداوند دشمن کافران می باشد ولقد انزلنا و به تحقیق به تو آیه های روشنی را فرو فرستادی و جز مردم فاسق هیچ کس از آن انکار نمی کند او کلما عهدوا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون آیا این طور نیست هر باری که پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را به دور افکندند واقعیت امر این است که اکثر ایشان ایمان نمی آرند ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون و هرگاه به ایشان از جانب خداوند پیامبری به حیث تصدیق کننده چیزی که با خودشان است آمد گروهی از آنها که برای ایشان کتاب داده شده است کتاب خداوند را پشت سر انداختند گویی که به آن پی نمیبرند واتبعوا ما تتلو الشياطين ایشان از چیز پیروی کردند که آن را در عهد پادشاهی سلیمان شیطانها میخواندند سلیمان هرگز کافر نشد بلکه این ها بودند که کفر را اختیار کردند و مردم جادو می آموختند و نیز چیزهایی را که در بابل بر فرشتگان هاروت و ماروت فرود آورده شد این دو فرشته هیچ کس را چیز نمی آموختند مگر آنکه می گفتند ما صرف برای آزمایش هستیم پس مرتکب کاف مشو مردم از این دو فرشته چیزهایی را میآموختند که با بکار بردن آنها میان شوهر و زنش جدایی میافکندند اما با این کار خود تا خدا نمیخواست به هیچ کس ضرر رسانیده نمیتوانستند و ایشان چیزی را میآموختند که برایشان ضرر میرسانید و سودی بار نمیآورد و آنها واقعا خوب میدانستند کسی که جادو را برگزید از آخرت بهره ندارد و چه بد بود چیزی که خود را به آن فروختند اگر میدانستند ولو انهم من عند الله و اگر ایشان ایمان می آوردند و پرهیزکاری می کردند حقا که پاداششان نزد خداوند بهتر می بود اگر می دانستند یا ایوه الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ای مؤمنان با پیامبر راینا مگویید بلکه انظرنا بگویید یعنی پیامبر را به الفاظ خطاب نکنید که از آن تعبیر اهانت آمیز شود و به گفته او گوش بدهید کافران را عذاب دهناک است ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم نه آنانی که از جمله اهل کتاب کافر شده اند و نه مشرکان هیچ کدامشان نمیخواهند که از پروردگار شما بر شما چیزی از نیکویی نازل شود اما خداوند هر را بخواهد بر رحمت خاص خویش اختصاص می دهد و خداوند صاحب فصل بزرگ است ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر اگر وحی را نسخه کنیم یا آن را به فراموشی بسپاریم سپس بهتر از آن یا همانند آن را میآوریم آیا نمیدانی که خداوند بر همه چیز قدرت دارد الم تعلم ان الله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 آوردن شما به کفر برگردانند و این از حسدی است که بعد از روشن شدن حق به ایشان از نفسهایشان نشأت کرده است پس ایشان را عفو نمایید و گذشت کنید تا خداوند فرمان خود را اجرا کند حقا که خداوند بر همه چیزها قدرت دارد و اقیم الصلاة و الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير و نماز را به تمام و کمال برپا دارید و به ادای زکات بپردازید هر نیکویی را که شما به خویشتن از پیش بفرستید مزد آن را نزد خداوند باز میابید و تحقیق که خداوند به آنچه میکنید بیناست وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن و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 چیزی نیستند حالان که ایشان کتاب آسمانی را میخوانند کسانی که نمیدانند یعنی مشرکان نیز مانند سخن ایشان گفتند ولی خداوند در بین آنها در مورد آنچه بر آن منازعه دارند در روز قیامت قضاوت می کند من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه سعا فی خرابها اولا با کیست بیدادگرتر از کسی که من کرد از این که در مساجد نام خداوند گرفته شود و در خراب کردن مساجد کوشید ایشان حق آن را نداشتند و ندارند که جز با به مساجد داخل شود برای آنها در دنیا رسوایی است و در آخرت عذاب بزرگ است ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم مشرق ومغرب مغرب از آن خداست به هر سوی که رو آرید همان جا حضور خداست و تحقیق که خداوند گشایشگر و داناست وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون گفتند خداوند برای خود پسری گرفت منزه او حقیقت این است که هرچه در آسمان ها و زمین است از آن او می باشد و همه چیز به او فرمان بردارستند بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ایجادگر آسمان ها و زمین است و هرگاه او به چیز دستور دهد پس بیگمان به آن میگوید شو به آن چیز فورا می شود وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون آنانی که علم ندارند میگویند چرا خداوند با ما سخن نمیگوید یا چرا به ما نشانه نمی آگد همانند این چیزها را کسانی میگفتند که پیش از ایشان بودند مثل گفته ایشان دلهای آنها مشابه است ما بدون شک نشانه های خود را برای قومی که یقین دارند بیان کردیم إنا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم بیشک ما تو را به حق به حیث مجد آور و بیم دهنده بس تو در مورد اهل دوزخ سؤال نمی شود اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شود تا تو از دین ایشان پیروی کنی به ایشان بگو حقا رهنمایی تنها همان رهنمایی خداوند است هرگاه بعد از آن که به تو آگاهی حاصل شد اگر از آرزوهای ایشان پیروی کنی در آن صورت برای تو در برابر عذاب خداوند نه کارسازی خواهد بود و نه هم مددگاری الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون آنانی که به ایشان کتاب را داده ایم و حق تلاوت آن را ادا می کنند همانهایند کسانی که به آن ایمان دارند اما کسانی که از آن انکار ورزند گند زیانکار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالم ای بنی اسرائیل از آن نعمتی که به شما ارزانی کردم به یاد آرید و از این نیز که من شما را بر همه جهانیان برگزیدم از آن روز بترسید که هیچ کس از کس دیگر چیزی از عذاب را رفع نمی کند و نه از او عوض قبول خواهد شد و نه به او شفاعت سود می نماید و نه هم ایشان یاری داده می شود و بادار وقتی را که ابراهیم را پروردگارش به سخن چند آزمود که وی آن را انجام داد خداوند گفت حقا که من تو را برای مردم پیشوا میکسانم گفت و از دودمان من نیز خداوند گفت عهد من به ستمکاران نمیرسد و ضلا ما إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بیتی للقائفين والعاكفين والركع السجود و بیاداری وقتی را که ما خانه کعبه برای مردم مرجع و جای امنی گردانیدیم و گفتیم از مقام ابراهیم نمازگاهی بگیرید و با ابراهیم و اسماعیل قرار گذاشتیم تا خانه مرا برای تواف کنندگان اعتکاف کنندگان رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک سازند و و دوا وقتی را که ابراهیم گفت پروردگار من اینجا را یک شهر امن بگردان و مردم آن را از ها روزی بده آن عده از ایشان را که به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارند خداوند گفت بلی کسی را که کافر می شود برای مدت کوتاه او را بهرمند می سازند و سپس او را به عذاب آتش میکشانم. و چه بد تو دوزخ و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و بیاد آرید وقتی را که ابراهیم و اسماعیل تحتاب خانه کعبه را با این دعا بلند کردند پروردگار ما این خدمت را از ما بپذیر به تحقیق که تو و تنها توی شنوا و دانا ربنا پروردگار ما ما را فرمان بردار خود بگردان و از دو دمان ما نیز امتی بیافرین مسلمان که تسلیم فرمان تو باشد مناسک ما را به ما نشان بده توبه ما را بپذیر حقا که تو و تنها توی توبه پذیر مهربان ربنا فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم پروردگار ما در میان ایشان پیامبری را از بین خودشان مبعوث بفرما که آیات تو را به ایشان بخواند و با ایشان کتاب و حکمت بیاموزد و ایشان را پاک گرداند به تحقیق که تو صاحب قدرت و با حکمتی و يرغب عن ملة إبراهيم ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين و کیست آن که کیش ابراهیم رو بگرداند مگر شخص سفیهی که خود را نشناخته است حقا که ما ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و به تحقیق که او در روز رستاخیز از صالحان است قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين و یاد آرید وقتی را که پروردگارش به او گفت تسلیم شو گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم و ابراهیم فرزندان خود را با این وصیت کرد و یعقوب نیز عین وصیت را نمود ای پسران من حقا که خداوند دین اسلام را برای شما برگزید پس نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید ام کنتم آیا شما در وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید چون به فرزندان خود گفت بعد از من چه چیز را می پرستید گفتند خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم اسماعیل و اسحاق را می پرستید خدای یکتا را و ما به او تسلیم هستیم تلک امت قد لها ما ولا تسألون آنها امتی بودند که بیگمان گذشتند هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب کردید از آن شماست و شما از اعمال ایشان مورد سوال قرار نمیگیرید و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين به اهل کتاب گفتند یهود یا نصرانی باشید تا رهیاب شوید برایشان بگو نخیر بلکه آیین خالص و پاک ابراهیم را پیروی میکنیم و او از مشرکان نبود قولوا بجنگید ما به خداوند و آنچه به ما و به ابراهیم اسماعیل اسحاق و یعقوب و دودمان او وحی شده ایمان داریم و آنچه به موسی و عیسی داده شد و آنچه به همه پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است ما در میان هیچ از ایشان تفریق نمی کنیم و ما به خداوند تسلیم هستیم اگر ایشان به مانند آنچه شما به آن باور دارید ایمان آرند پس ایشان واقعا رهیاک شدند اگر سرپیچی کنند پس ایشان واقعا در شقاقند و زود باشد که خداوند شر ایشان را از تو باز دارد و او شنواک دانا صلوات الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون رنگ خدایی و کیست که از خدا رنگ بهتر داده بتواند و ما تنها او را عبادت میکنیم قل بگو آیا شما در شعن خداوند با ما منازعه می کنید در حالی که او پروردگار ما و پروردگار شماست و ما مسئول کردار خود هستیم و شما هم مسئول کردار خود و ما به او مخلصیم ام تقولون وما الله بغافل عما تعملون آیا میگویید که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و دودمان او یهود یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر میدانید یا خدا کی ستمگار تر از کسی که شهادتی را پنهان می کند که از جانب خداوند نست اوست و خداوند از آنچه می کنید بیخبر نیست تلك امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آنها مردمی بودند که بیگمان گذشتند هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب میکنید از آن شماست شما از آنچه ایشان میکردند مورد سؤال قرار نمیگیرید. خردان از مردم به زودی خواهند گفت ایشان را از قبله که بران بودند چه چیز باز گردانید بگو مشرق و مغرب از آن خداست هر کسی را خواهد برای راست رحیات می سازند و بدین گونه شما را امت میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و ما آن قبله را که تو بر بودی مقرر نداشتیم مگر برای اینکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از کسی که به عقب خیش بر می گردد متمایز سازی هرچند این کاری بس دشوار مگر بر کسانی که خداوند ایشان را رهیاب گردانیده است و خداوند هرگز ایمان یعنی نمازهای شما را سایع نمیگرداند حقا که خداوند به مردم واقعا مهربان و بخشاینده است قد تقلب دیدیم که تو با نگاه های انتظار آلود جانب آسمان روی میپتانی اکنون واقعا ما روی تو را به همان قبله گردانیم که به آن خوشنود شدیم. پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و به هر جایی که بودید پس روی خود را به آن جانب بگردانید واقعا کسانی که به ایشان کتاب داده شده خوب دانند که این امر حق است از جانب پروردگارشان و خدا از آنچه ایشان میکنند هرگز غافل نیست ولئن أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما واقعا اگر به اهل کتاب هر نشانه را بیاوری هرگز قبله تو را پیروی نمی کنند و نه هم تو از قبله ایشان پیروی می نمودی و نه بعضشان قبله بعض دیگر را پیروی می کنند واقعا بعد از این آگاهی که به تو حاصل شد اگر از هوای نفس ایشان پیروی نمایی در آن صورت تو یقینا از زمره ستمکارانی الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او صلی الله علیه و سلم را طور میشناسند که فرزندان خود را میشناسند و حقا که گروهی از ایشان آگاهانه حق را پنهان می کنند الحق من ربك فلا تكونن من الممترین این روی آوردن به سوی خانه کعبه حق است از جانب پروردگارت پس هرگز از سمره شک کنندگان مباش ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير هر کسی جهت دارد که خداوند او را به سوی آن متوجه می سازد پس در نیکوکاری از یکدیگر سبقت نمایید هر جایی که باشید خداوند همه شما را باز میآورد حقا که خداوند بر هر چیزی تواناست ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك من الله بغافل عما تعملون بعد هر جایی که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و این واقعا حق است از جانب پروردگار تو و خدا از آنچه میکنید غافل نیست ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون و از هر جایی که بیرون شدی روی خود را جانب مسجد حرام بکسان به هر جا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانید تا مردم دلیل بر ضد شما نداشته باشند جز ظالمان ایشان که از شما دست بردار نیستند پس از ایشان مترسید و از من بترسید و تا من نعمت خیش را بر شما تمام کنم و باشد که شما رهیاب شوید كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون همان گونه که در میان شما رسولی از شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاکیزه میسازد و شما کتاب و حکمت میآموزد و چیزی را که پیش از این نمیدانستید به شما میآموزد آموزد ولا پس مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسی ننمایید يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي مؤمنان از شکیبایی و نماز یاری جویید حقا که خداوند با شکیبایان است ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون و به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده مگویید بلکه آنها زنده مگر شما درک نمی کنید ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين همانا ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و به زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها می آزماییم و مشتبه شکی بایان را الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آنانی که چون به ایشان مصیبت میرسد میگویند حقا که ما از گیم و حقا که به سوی خدا باز میگردیم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون همین هایند که عنایات و مهربانی های پروردگارشان شامل حال آنها شده و همین هایند رحیا إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حقا که صفا و مروه از نشانه خداست پس کسی که خانه خدا را حج کند یا عمره به جا آرد بر او گناهی نیست که به گرد این دو تواف نما کرد و کسانی که از فرمان خدا و میل خودشان در انجام کارهای نیک اطاعت میورزند پس حقا که خداوند در برابر عمل اوشان گذار و به کارهایشان داناست إن الذين يكتمون البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بتحقيق آنانی نشانها نشانه روشان و رهنمودهایی را که فرستادیم کتمان میکنند، بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم همین هایند که ایشان را خدا و همه لعنت کنندگان مورد لعن قرار می دهند إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم الرحیم مگر کسانی که توبه کردند به اصلاح اعمال خیش پرداختند و حقیقت را بیان کردند همین ها گند که توبه ایشان را میپذیرم و منم آن توبه پذیر مهربان ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الملائكة والناس اجمعین آنانی که کافر شده اند و در حال کافر مردند ایشان مورد لعنت خدا فرشتگان و همه مردم قرار گیرند خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم در آن عذاب همیشه به سر میبرند از ایشان عذاب تخفیف نمییابد و نه هم به ایشان مهلت داده می شود و اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و خدای شما خدای یگانه است جز او هیچ معبودی نیست بخشاینده مهربانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین اختلاف شب و روز و در کشتیهایی که در بحر به سود مردم آمده شد میکنند، کنند در بارانی که خداوند آن را از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از آن که مرده بود زنده گردانیده و جانداران را در روی زمین به هر سو گسترده ساخته است همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین رام شونده اند مسیر خیش را میپیماگند در هر یک از آنها یقینا نشانه است به وجود خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند ومن الناس من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 برای شما دشمن آشکار است انما یأمرکم بالسوء به تحقیق که شیطان شما را به کارهای بد و ننگین فرا میخواند و به اینکه به خدا چیزی را نسبت دهید که نمیدانید وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما چون به مشرکان گفته شود از آنچه خدا نازل گردانیده پیروی کنید میگویند نخیر ما از روش پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم آیا این چنین نیست که پدرانشان چیزی را نمیفهمیدند و هدایت نیافته بودند ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا مثال تو در دعوت کافران بسان کسی است که حیوانات را برای نجات از خطر صدا میزند ولی آنها چیزی جز صدا و آواز نمیشنوند ایشان در حقیقت کر گنگ و نابیناگند و چیزی فهمند. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أي مؤمنان از چیزهای پاکیزه که برای شما روزی گردانیده این بخورید و خدا را سپاس گذارید اگر خاص او را پرستش می کنید انما حرم خداوند تنها بر شما گوشت خود مرده خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه را در هنگام سب نام غیر خدا بران برده شده باشد چون کسی ناچار شد در صورتی که از حد نگذرد و تجاوز نکند پس در خوردن آن گناهی به وی نمی شود همانا خداوند آمرزگار مهربان است الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك و لهم عذاب علیم کسانی که آنچه را از کتاب خدا نازل می پوشانند و آن را به بهای ناچیز فروشند ایشان جز آتش چیز دیگر در شکمهای خود نمیخورند خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نمیزند ایشان را تسکه نمی کند و برایشان عذابی است دردناک اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اقدرهم على النار آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریده اند پس چه چیزی ایشان را بر آتش دوزخ این قبض صبور ساخته است ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد این تباهیشان از سببی است که خداوند این کتاب را به حق فرستاده است و کسانی که در کتاب اختلاف پرسیدند در نهایت پراگندگی و بدبختی قرار دارند لیس البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نیکی تنها این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید مگر نیکی واقعی از آن کسانی است که به خدا روز جزا فرشتگان کتاب و پیامبران ایمان آوردند مال خود را با وجود محبت به آن به خویشاوندان یتیمان مسکینان با ماندگان در راه سائلان و برای رهایی بردگان پرداختند نماز را به تمام و کمال ادا کردند زکات را پرداختند و کسانی که چون پیمان بستند به عهد خیش وفا کردند و در برابر سختی ها و بیماری ها و در هنگام کارزار از خود شکیبایی نشان دادند همین هایند که راست گفتند و همین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 يا أولي الألباب لعلكم تتقون و برای شما در قصاص زندگی است ای مردم خردمند تا باشد که از عواقب کشتارهای ناحق خیش بترسید كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين چون یکی از شما را مرگ فرا اگر از خود دارایی گذاشته باشد بر شما فرض است که برای پدر مادر و وابستگان خود به شیوه پسندیده وصیت کنید این کار حقی است بر پرهیزگاران فمن بدله بعد ما سمعه الله چون کسی وصیت را بعد از آنکه شنید تغییر داد پس بیگمان گناه بر آن کسانی است که آن را تغییر دادند حقا که خداوند شنوا بهداناست فمن خاف من جنبا او اثما أصلح فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم چون کسی در مورد وصیت کننده بیم جانداری یا گناهی را داشت و به این سبب در صدد اصلاح بین ایشان برآمد پس بر وی گناهی نیست حقا که خداوند آمرزگار مهربان است یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ای مؤمنان روزه بر شما فرض شده همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض کسیده بود تا باشد که شما پرهیزگار شوید ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتم من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون روزا چند روز شمرده شده ای چون کسی از شما مریض یا به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 روشنی از هدایت و فرقگذار بین حق و باطل چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد آن را روزه بگیرد و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید و اذا تألت عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند من یقینا به ایشان نزدیکم چون دعا کننده مرا بخواند دعایش را اجابت می پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آورند تا باشد که برای راست رهنمون شوند صيام الصيام إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى فالآن ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون در شبهای روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است ایشان لباس شما گند و شما لباس ایشانی خداوند میدانست که شما به خود خیانت می کردید پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت و سکنین می توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صاب از رشته سیاه شب جدا شود پس روزه خود را تا به شب تمام کنید یعنی دوام دهید در حالی که شما در مساجد معتکف هستید با زنان خیش آمیزش جنسی ننمایید این حدود است که خداوند آن را وسع کرده است پس به آن نزدیک مشوید خداوند این چنین آگه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وانتم تعلمون منهای خود را در بین خیش بناحق مخورید به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی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 حقا که خدا بند از حد گذرندگان را دوست ندارد حیث حيث و وأخرجوهم من حيث اخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين مشركان را در هر جایی که یافتید بکشید و از جایی که شما را بیرون کردند آنها را بیرون کنید و فتنه انگیزی از قتل بزرگتر است به ایشان بر نزد مسجد الحرام قتال مکنید مگر در حالی که با شما در آنجا مقاتله کنند پس اگر ایشان در مسجد الحرام با شما مقاتله کردند شما هم ایشان را در آنجا بکشید این چنین است پاداش کافران فإن انتهوا الله غفور اما اگر ایشان از تجاوز دست بکشند پس حقا که خداوند آمدگار و مهربان است وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لله و با ایشان تا وقت جنگ کنید که فتن انگیزی باقی نماند و دین خاص از آن خدا کرده اما اگر آنها از تجاوز دست بکشند پس مخاسمتی نیست مگر در برابر ستمگاران الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ماه حرام در برابر ماه حرام است یعنی در ماه حرام هم می توانید حمله دشمن را جواب به مثل بدهید همه چیزهای حرام قابل قصاصند پس چون کسی بر شما تجاوز کرد شما هم به مثل تجاوزی که او کرده بر وی تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که به تحقیق خدا با پرهیزکاران است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 مانع نتوانستید حج بجا آرید پس با وسیله حجی که میسر شود خود را از احرام خارج سازید و تا حج به محل آن برسد سر خیش را نتراشید اگر کسی از شما مریض باشد یا از ناحیه سر خود ناراحتی احساس کند که ناچار شود سر خود را بتراشد پس برای جبران این عمل باید فدیه از قبیل روزه یا خیرات یا قربانی حیوان ادا کند و چون ایمن شدید یعنی از حصار نجات یافتید کسانی که حج و عمره را با تمتع ادا کردند آنچه از حجی که برای ایشان میسر است ذبح کنند کسی که توان آن را نداشت تا حج ذبح کند سه روز را در حج به هفت روز را چون به خانه های خود برگشتند روزه بگیرید که این مجموعا ده روز کامل می شود این حکم برای کسی است که خانواده او در حوضه مسجد الحرام نباشد از خدا بترسید و بدانید حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقت ادای حج ماهای معینی کسانی که ادای حج را در این ایام به عهده میگیرند پس نباید در حج به آمیزش جنسی یا صحبت درباره آن به گناه و جدال بپردازند هر عمل نیکی را که انجام دهید به یقین بدانید که خداوند آن را میداند با خود توشه بگیرید به تحقیق که بهترین توشه ها همانا تقواست از من بترسید ای مردم هوشمند ليس علیکم جناح ان فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين بر شما گناهی نیست که فضل پروردگار خیش را بجوگید.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 کردید بلکه از آن هم شدیدتر و از مردم کسی هست که میگوید خدا یا بهره ما را از دنیا بده و برای او از آخرت بهره نیست و من یقول ربنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار از مردم کسی هست که میگوید ای پروردگار ما برای ما در دنیا خوبی بده و در آخرت خوبی بده و ما را از عذاب دوزخ وارهان اولئک لهم نصیب مما ما كسبوا والله سريع الحساب همینهایند که از کسب خیش بهره اندوز می شوند و خداوند دارای حساب سریع است واذكروا الله فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون خداوند را در روزهای معین یاد کنید کسی که شتاب کند تا در دو روز ره سپار شود هم بر وی گناهی نیست و کسی که رفتن خیش را تأخیر کند نیز بر وی گناهی نیست برای کسانی که پرهیزگار باشند از خدا بترسید و بدانید که شما حتما به سوی او هشت شوید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مویه اعجاب تو میگردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه میگیرد در حالی که او سرسختترین دشمنان است وإذا تولى سعى في الأرض فِيهَا فيها ويهلك الحرث وَاللَّهُ والله لا يحب الفساد و چون روی برگرداند یعنی از پیش تو بیرون شود میکوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس غرور او را به گناهکاری می کشد برای او دوزخ کافی است بچه بد مسکنی است دوزخ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است یا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي مؤمنا در اسلام با تمام و کمال داخل شوید و از گامهای شیطان پیروی مکنید حقا که او برای شما دشمن آشکار است فإن زللتم من بعد ما جاء البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که به شما آمده است باز هم بلغزید پس بدانید که خداوند عزیز و با حکمت است هل ينظرون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 دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده است و ایشان به مسلمانان تمسخر می کنند ولی پرهیزکاران در روز قیامت در مقام بالاتر از ایشان قرار دارند و خداوند هر کی را بخواهد روزی بیشمار دهد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مردم در آغاز امت واحد بودند سپس خداوند پیامبران را به حیث مژده دهنده و بین دهنده فرستاد و به ایشان کتاب را به حق نازل گردانید تا در مسائلی که مردم در آن اختلاف رسیدند در بین ایشان حکم کنند بر تنها همان کسانی به اختلاف پرداختند که به ایشان کتاب داده شده بود بعد از آن که به آنها نشانهای روشنی آمد این کار از روی سرکشی که در میانشان پریدار گردید واقع شد پس خداوند به اراده خود مؤمنان را در موارد اختلافشان به سوی حق هدایت نمود و خداوند کسی را که بخواهد برای راست رهیاب می کند ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا، إن نصر الله قریب آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آنکه حالات پیشینیان شما به شما رسیده باشد به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مسترب شدند به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند پس یاری خدا چه وقت به سراغ ما میآید به ایشان گفته شد آگاه باشید بدون شک یاری خداوند نزدیک است یسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم از تو میپرسند چه چیز را خیرات بدهند بگو هر چیزی را که برای پدر مادر خیشاوندان یتیمان مسکینان و واماندگان در راه یعنی مسافران نفقه می کنید و هر خیری را که انجام می دهید حقا که خداوند به آن آگاه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون جهاد بر شما فرض شده است در حالی که به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 از مسجد حرام و بیرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از آن هم گناه بزرگتر است و فتن انگیزی حتی از قتل هم گناه بزرگتر است ایشان با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کافر بمیرد پس اعمال چنین مردمی در دنیا و آخرت زاگی ایشان اهل دوزخند و در آن همیشه به سر میبرند إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم به تحقیق آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند همینها امید رحمت خداوند را دارند و خداوند بخشاینده و مهربان است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 آورد و مردان مشرک تا وقتی که ایمان آرند دختران خیش را به نکاح ندهی غلام مسلمان واقعا از مشرک آزاد بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد این مشرکان شما را به سوی آتش فرا میخوانند و خداوند شما را به اراده خود به سوی بهشت و آمرزش فرا میخواند و برای مردم آیات خیش را بیان می کند تا باشد که ایشان پند بگیرند و یسألونك عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين و يحب از تو در مورد عادت ماهوار زنان میپرسند بگو این حالت پلیدی و اذیتی است بنابراین از زنان در وقت عادت ماهوارشان خود را دور بدارید و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید و چون پاک شدند می توانید در جایی که خداوند به شما دستور داده است به ایشان پیش شوید و تحقیق که خداوند توبکاران را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد نساؤكم لكم فأتوا حرثكم أن وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین زنان شما برای شما همچون کیستارند و کشتار خود به هر کیفیتی که میخواهید بیاوید یعنی به هر کیفیتی که میخواهید با زن خیش عمل جنسی انجام دهید و برای خیش از پیش توشه بفرستید از خدا بترسید و بدانید که شما واقعا در روز رستاخیز او را دیدنی هستید و مؤمنان را بشارت بده ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم نام خدا را در سوگندهای خیش بهانه برای اجتناب از نیکوکاری یا پرهیزگاری یا اصلاح میان مردم مگردانید و خداوند شنوا و داناست لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم خداوند شما را به سوگندهای غیر قصدی نمیگیرد بلکه شما را به اساس نیت دلهای شما میگیرد و خداوند آمرزگار و صاحب حلم است للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم برای کسانی که از نزدیک شدن با زنان خود سوگند میخورند انتظار چهار ماه دستور داده شده است اگر ایشان رجعت کنند سپس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است و این الطلاق فإن الله سمیع علیم و اگر قصد طلاق کردید پس خداوند واقعا شنفا و دانا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله زنان طلاق شده در مورد خود گذشتاندن سه دوره را انتظار بکشند اگر ایشان به خداوند و روز قیامت ایمان دارند به آنها حلال نیست که آنچه را خداوند در رحمهایشان آفریده پنهان کنند و در این دوره شوهرانشان به رجوع با ایشان حقدارترند اگر بخواهند کنند زنان به اساس شریعت همان حقوقی را بر شبهران خیش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند و مردان بر زنان درجه یعنی امتیاز دارند و خداوند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 خود عوض بدهد این است احکام خداوند لحاظا از آنها تجاوز نکنید اگر کسی از احکام خدا تجاوز کند پس این گروه ایشانند ستمگار فإن طَلَّقَهَا فَلَا تحل لَهُ بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وتلك حدود الله لقوم يعلمون پس اگر شب زن خیش را برای بار سوم طلاق داد در این حال بعد از این زنش برای او حلال نمی شود تا آن زن شوهر دیگر بگیرد سپس چون شوهر دوم وی او را طلاق داد در آن صورت بر هیچ چک از طرفین گناهی نیست اگر به نکاح رجوع کنند به شرطی که احساس کنند که می توانند احکام خدا را برپا دارند و این است احکام خدا که آن را برای مردم آگاه بیان می کند و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عدتشان را به سر رساندند آنها را یا موافق به دستور به وجه پسندیده نگه دارید یا موافق به دستور به وجه پسندیده رها کنید اما ایشان را به این هدف نگه ندارید که به ایشان زیان برسانید و بر ایشان تجاوز کنید اگر کسی چنین کند پس حقا که به خود ستم کرده است احکام خدا را به تمسخر نگیرید و نعمتهایی را که خداوند به شما ارزانی کرده و نیز آنچه را خداوند بر شما از کتاب و حکمت نازل کرده که با وسیله آن شما را پند بدهد به خاطر بگیرید و از خدا بترسید و بدانید که خداوند به هر چیز آگاه و اذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عدت خیش را گذشتاندند در صورتی که میان خود بر اساس شرایط منصفانه راضی باشند مانع ازدواجشان با شبهران سابقه ایشان نشوید این پند به کسانی از شما داده می شود که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 و لباس زنان شیر دهنده را بر اساس شرایط منصفانه بپردازد بر هیچ کس بار بالاتر از توان او گذاشته نمی شود نه بر مادر به سبب فرزندش و نه هم بر پدر به سبب فرزندش ضرر رسانیده شود و بر وارث نیز مانند این است یعنی رعایت این مراتب لازم است پس اگر زن و شوهر به اساس رضامندی و مشوره جانبین بخواهند که طفل را از شیر جدا کنند پس گناه بر ایشان نیست اگر خواستید که برای شیر دادن به فرزند خود دایه بگیرید بر شما گناهی نیست به شرطی که چیزی را که به مادر میدادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید از خدا بترسید و بدانید که خداوند به آنچه میکنید بیناست والذين يتوفون منكم ويذرون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 که عدت خود را میگذرانند داری کنید یا این قصه را به دل خود پنهان نمایید بر شما گناهی نیست به خدا معلوم است که شما آرزوی ازدواج آنها را در خود میپرورانید ولیکن با ایشان مخفیانه وعده عقد را منمایید مگر آنکه به ایشان چیز بگویید که با موازین شرع موافق باشد و تا دوره مقرر عدت تکمیل نشود قصد بستن نکاحشان را نکنید و بدانید که خداوند آنچه را در دلهای شماست میداند از این رو از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزگار و صاحب حلم است لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموت قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين اگر شما زنان را پیش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 و با خضوع و خشوع به حضور پروردگار خیش به پا اگر از دشمنی ترسیدید پیاده یا سواره یعنی طوری که مساعد باشد نماز بخوانید اما وقتی که ایمن شدید پس خداوند را به طریق ذکر کنید که به شما آموخته است شیوهی که آن را پیش از این نمیدانستیم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزیز حَكِيمٌ با کسانی از شما که میمیرند و بیوههای های از خود میگذارند سفارش است که یک سال برای این دنها و سایل زندگیشان پرداخته شود و از خانه بیرون نشوند اما اگر ایشان از منزل خارج شوند پس آنچه ایشان در حق خیش از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 به خداوند ملاقی می شوند گفتند چه بسا که دسته کوچکی و اراده خداوند بر دسته بزرگ غلبه یافته است و خداوند با صابران است اما برزو لجالوت ربنا أفرز و صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هنگامی که در برابر جالی و قرار گرفتند گفتند پروردگار ما بر ما شکیبایی فیضان نما قدمهای ما را استوار گردان و ما را بر گروه کافران پیروز ساخت فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين پس ایشان را به اراده خداوند شکست دادند و داوود جالوت را کاشت خداوند به داوود پادشاهی و حکمت ارزانی فرمود و به او از هر آنچه میخواست آموخت و اگر خداوند یک گروه از مردم را به وسیله گروه دیگر ده نمی کرد زمین واقعا فاسد می اما خداوند به جهانیان لطف و احسان دارد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين اینها آیات خداوند است که آن را به تو به حق تلاوت میکنیم و تو واقعا از پیامبرانی تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد این پیامبران ما بعضشان را بر بعض دیگر برتری دادیم از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد و عیسی پسر مریم ما نشانه های روشنی دادیم و او را بر روح القدس تأیید نمودیم اگر خداوند میخواست آنهایی که بعد از این پیامبران بودند پس از آن که نشانه های روشن به ایشان آمد با هم جنگ نمیکردند ولی ایشان اختلاف ورزیدند پس بعضی از ایشان ایمان آوردند و بعضی از ایشان کافر شدند اگر خداوند میخواست ایشان با یکدیگر جنگ نمیکردند اما خداوند آنچه را بخواهد میکند يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أن يأتي يوم لا فيه ولا ولا شفاعة هم ای مؤمنان از رزقی که ما به شما ارزانی کرده این خرج کنید پیش از این که روز فرا رسد که در آن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 میداند و ایشان به چیزی از علم او احاطه کردن نمیتواند مگر به آنچه که او اراده کند کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد و او بسیار بلند مرتبه و بسیار با عظمت است لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن در لها والله سميع دین اکراهی نیست بشک رهیابی از گمراهی جدا شده است پس کسی که از شیطان روی برمیتابد و به خداوند ایمان میآورد به دستگیره مستحکمی چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست و خداوند شنوا و دانا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا خداوند یاور مؤمنان است ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون میآرد و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها میکشاند همیشانند اهد دوزخ و در آن همیشه به سر میبرند ألم تر إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من ذاتی است که زنده میگرداند و میمیراند آن شخص گفت منم که زنده میکنم و میمیرانم ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق میآورد پس تو آن را از مغرب برار آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند او کالذی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 به سوی خر خود ببین و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم و به سوی این استخوانها بنگرد چگونه آنها را از جای آن بالا میکنیم و به هم پیوند میدهیم باز آنها را با گوشت میپوشانیم هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت میدانم که خدا خداوند بر هر چیز تواناست وإذ قال ابراهیم رب ارنی كيف تخلی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا أربعة من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده میکردانی خداوند گفت آیا باور نداری ابراهیم گفت چرا نی ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم خداوند گفت سپس چهار نو از پرنده بگیر سپس آنها را به هم آور یعنی توته توته کن و به هم آمیز بعد از آن بر هر یک از این کوها قسمتی از آنها را بگذار سپس آنها را بخواه ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند عزیز و با حکمت است الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله حبة أنبتت في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن والله مثال آنانی که دارایی خود را در راه خداوند خرج می کنند مثال دانه تخمی است که هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار جاب می کند و خداوند گشاگشگر و داناست الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرچ می کنند و در نفقهی که کرده اند منت نمی گذارند و آزار نمی رسانند برای ایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و برایشان ترس نیست و نه هم ایشان اندهگین می شوند قول معروف و خیر سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزار صورت گیرد بهتر است خداوند بینیاز و صاحب حلم است یا تبطلوا قلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أي مؤمنان خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج میکنند و نه به خداوند ایمان دارند و نه هم به روز آخرت پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوکد چون مردمی قادر نخواهند بود از عمل خود حاصل به دست آرند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة أصابت به و مثال آنانی که داراییشان را برای طلب رضای خداوند و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند مانند باغی در جای بلند باران تند بران میبارد و پس میوه خود را دو چند میدهد و اگر باران تند به آن نرسد نمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما میکنید بیناست أيود أحدكم أن تكون له جنة أنهار جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه اقترفت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون آیا یکی شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویبارهایی در زیر آنها جاری باشد در آن باغ همه اقسام میوه ها موجود باشد صاحب آن باغ به پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ بر آتشین گیر آید و بسوزد بدین ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما فکر کنید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا ای مؤمنان از چیزهای پاکیزه که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما از زمین برآورده ایم خرج کنید و در سبب چیز غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را میدهید در حالی که خود شما آن را نمیگیرید مگر آنکه از عیبی که در آن است چشم بپوشید و بدانید که خداوند بینیاز و ستوده است الشیطان الفقر و بالفحشاء والله يعدكم والله واسع عليم شیطان شما را به فقر وعده میدهد و به فحشا امر میکند مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده میدهد و خداوند گشایشگر و داناست يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر را حکمت داده شد واقعا برایش خیر بیکران داده شده است و پن نمیگیرند مگر خردمندان انفقتم من او نذرتم من نذر فإن الله وما من انصار و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نظر می پردازید به یقین خداوند آن را می داند و برای ستمگاران یاری دهنده نیست إن و الصدقات فنعما اگر شما آشکارا صدقه بدهید این هم خوب است و اگر شما پنهانی صدقه بدهید و آن را به کسانی برسانید که واقعا نیازمندند این برای شما بهتر است از شما بعضی از گناهان شما را با و خداوند به آنچه میکنید آگاه ليس عليك هداهم ولكن الله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى و وأنتم لا تظلمون رهیابیشان بر زمه تو ای پیامبر نیست بلکه خداوند هر کی را خواهد رهیاب میسازد. هر چیز را که شما از خیر میپردازید نفع آن به خود شما و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای خداوند هر خیری را که میدهید به شما ثواب آن تماما میرسد و با شما ستم نمی شود للفقراء الذين في سبيل الله يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم خیرات به نیازمندانی داده شود که در راه خدا محصول شدند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند شخص بیخبر از حالشان از سبب خیشتنداری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 مانند برخواستن کسی که حواس او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است چون کسی که پند از نزد پروردگارش به او آمد و از سود خاری صرف نظر کرد پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست و کسی که به این عمل برگشت پس چنین مردمی اینها گند دوزخی ایشان در آن همیشه میمانند يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم خداوند سود را نابود می سازد و صدقات را افزون می گرداند و خداوند هیچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بیگمان آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند مزد ایشان نزد پروردگار ایشان است نه بر ایشان خوفی و نه هم ایشان اندوهگین می شوند یا الذین فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي مؤمنان از خدا بترسید و آنچه را از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اگر سودخواری را رها نکردید پس به جنگ از طرف خدا و رسولش آماده باشید ولی اگر توبه کردید در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شما نه ستم می کنید و نه هم به شما ستم می شود و این كان ذو فنظرة إلى و وأن تصدقوا خیر لكم این کنتم تعلمون اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد پس برای او مهلت است تا توانگری و اگر قرض خود را برای او ببخشید این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید ترجعون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون و از روز بترسید که در آن به سوی خداوند باز گردانیده می شود سپس هر شخص چیزی را که کسب کرده است تماما به او داده می شود و به ایشان ستم نمی شود أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل وتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تفتوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا سهيل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله بكل ای مؤمنان چون به معیار معین به قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا به او آموخته است از نوشتن آن ابا نورزد پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر اوست باید املا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون است کم کند هرگاه مدیون سفیه یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد پس ولی او صادقانه املا کند و دو گواه از مردان خود بگیرید و اگر دو مرد نیابید پس یک مرد و دو زن گواه شوند از شاهدانی که به گواهیشان رضامند باشید تا اگر یکی از ایشان اشتباه ورزد پس یکیشان دیگرش را یا دهانی نماید و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن عبا نورزند و این ملول نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار به قید مدت آن بنویسید این نوشتن در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی درستتر است و نزدیکتر است به اینکه به شک نیفتند مگر آن که تجارتی باشد که آن را بین خود دست به دست کنید در این صورت بر شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نه کاتب و نه گواه من شوند و اگر چنین کنید این گناهی است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما می آموزد و خداوند به همه چیز داناست وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم و اگر در سفر بودید و نویسنده نیستید پس گروی لازم است قبضه شده و اگر یکی از شما به دیگر اعتماد می کنید پس بازد همان کسی که به او اعتماد شده امانت یعنی زمه خود را ادا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و شهادت را کتمان مکنید و هر کس که آن را کتمان کند بیگمان دل او آغشته به گناه و خداوند به هر چیزی که میکنید دانا توضیح در اینجا روش تجارتی با ترین سطح ولی در عین حال به شکل عملی آن خاطر نشان میکردد این روش ها شامل مفاد می باشد که در اثر معاملات تجارتی به دست می آید یا مربوط به شاهدانی می باشد که باید برای جلوگیری از اطلاف حقوق در تعاملات تجارتی گرفته شوند و بدین وسیله شک و تردید از میان برداشته شود همچنان در آن درباره مکلفیتها و حقوق نویسندگان و شاهدان مطالبه گفته شده است امانتداری در امور دنیوی باید و اساس اقتضای زمان صورت نگرفته بلکه یک مسئله وجدانی و یک مکلفیت دینی تلقی شود حتی معاملات روزمره باید طور انجام یابد که گویا به حضور خداوند صورت میگیرد در حالاتی که طرفین به یکدیگر اعتماد کرده نتوانند و نویسنده هم نباشد تا سند قرضه را بنویسد گرفتن گروی در برابر قرضه کافی اگر پولی را به کسی میدهیم که به او اعتماد داریم تحویل گیرنده در حقیقت حکم امانتدار را به خود میگیرد و میتوان قانون امانت را بر این امر تدبیه وظیفه امانتدار این است که امانت را حفظ کند و هر وقتی که صاحبش آن را بخواهد با کمال امانتداری به وی باز دهد از نظر اسلام نه تنها امانتداری برای تنظیم امور دنیوی ارزش خاصی دارد بلکه یکی از اساسی ترین اصول دین نیز به حساب می و دین همواره به تناسب قوانین دنیوی تقاضای اعمال با ارزشتری را از مردم می نماید لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خدا بود و آنچه را در دلهای شما خواه آشکار کنید یا پنهان خداوند شما را به آن محاسبه می کند پس هر کسی را بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند به هر چیز تواناست آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ربنا پیامبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد و مؤمنان نیز همه به خدا فرشتگان کتابهایش و پیامبرانش ایمان آوردند آنها میگویند میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و گفتند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 ای پروردگار ما و بر ما چنان باری را مگذار که توان برداشت آن را نداشته باشیم از گناهان ما درگذر ما را ببخشا و بر ما رحم کن توی کافاز ما پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان